Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 9 minuts del matí i per si hi ha algun ésser humà arreu de Catalunya que no ho sàpiga, el Barça hi va guanyar la Lliga. Veu que està content el senyor eh, Soler. Avui no podem anar a Cansolí, eh? Avui ho tindrem magre. M'escolti'm... eh... Miri, per cert, ara li vaig dir una cosa. Vostè se'n recorda que el dilluns passat vam quedar, quan vam anar allà a dinar, sí. vam quedar amb un dels cambrers, que és culer, sí. que li vaig dir, vull aquí una bandera grossa. Aviam, si és veritat si que guanya el Barça Lliga, vull aquí una bandera grossa. I va dir, tu tindràs la teva bandera. Sí, però el Germán em sembla que no... Bueno, és igual. Em sembla eh, que no li deixarà, eh? eh és igual. No, hi ha, hi ha coses que... I, i, igual no, està malalt avui. Igual sí. Igual està Ves malalt. que igual avui no dinem. Bé. Ostres. <laughs> bueno, dinar sí, eh? Un puesto un altre. A mi no em ah, deixarà sense dinar, eh? No, jo no, no sóc no, dels no. em disgusto, eh, pel, resultats de futbol però se n'alegra? No, me n'alegro. Aquí, aquí o sigui, vull dir que, que, que, eh. a tu igual tant guanyin o perdin. fa un momentet el senyor Jaume, quan sortia ara de, de programa, mm. deia que ha anat d'un trist de venir amb la samarreta blaugrana. Bé, mm. tampoc no cal. Dius, ara tothom la treu la samarreta blaugrana, però i si el Barça hagués quedat a un punt de la glòria? Això és, és el mateix. O sigui, quan un en sent uns colors, s'ha de demostrar igualment, guanyin o perdin, s'ha d'estar eh, fer costat amb l'equip. Està molt bé, o sigui, el Valladolid, ara avui a Valladolid han sortit tots amb la samarreta del Valladolid al carrer. Em sembla que dir... han sortit en garrots darrere del Clemente. <laughs> De dir, hem, hem baixat a segona, ens van fotre quatre al Barça, però nosaltres estem aquí al peu del canó. Són molt dignes, eh? Molt, això sí, molt eh? digne, molt digne, eh? molt digne. Però ja ho té el Valladolid, això. Bé, jo és, segur, segurament... És un equip ascensor, puja i baixa. Sí, segurament com que el senyor Clemente va dir, diu, hemos de salir como toros bravos, diu, porque si salimos como toros gay... Jo encara, encara no ho he entès tot això, eh? És una metàfora. És, sí. És una metàfora Clementina. taurina. És dir, si, si no posem patracols a l'assumpte... Sí, si no posem, Barça, posem testicles... El Barça se'ns menjarà. Se'ns menjarà. Dius, però ni encara que li posin també se'ns també menjarà. També se'ns menjarà. En fi, bueno, doncs però bé. van començar bé perquè van marcar un gol. El Valladolid. Ah, sí? Sí, a pròpia porta, però van marcar un gol. Ah, bé, escolti. o sigui sí. que ja no, poden anar contents. Ves que més d'un... No, i estan mirant els diaris de Madrid i no, no ho diuen. Ves que pensaven... Ves que més d'un dirà ui, que estava comprat el defensa. Sí, sí, sí. És Perquè hi ha gent molt mal eh, pensada. Eh, ui, gent molt mal pensada. En seguida, en seguida. Hi ha gent molt mal pensada. Bé, senyores i senyors, els deia que per si algú no sabia, el Barça ha guanyat la Lliga, eh, avui és d'aquells dies que tots els culers van amb un somriure d'orella a orella. Mm -hmm. Ahir el vespre no va poder ser, perquè, clar, com que van arribar tard i tal, no es tenien gaires ganes, però avui serà un dia d'aquells de, de contentació entre parelles. Sí, eh? sí allò dels arromacos ja... Dintre ja de nou mesos... Exacte, ens abracem, augment de, de <laughs> natalitat i aquestes que coses. Que ja no hi ha el xec nadó, els aviso. <laughs> sí, no cal que... Ara, ara això ja és, és fer-ho per fer. No, però ja està Abans, bé. Abans encara podies treure alguna pela, però ara ja... No, però fer-ho per, per fer, està molt bé, eh? Vull dir, s'ha de practicar, s'ha d'ensejar... S'ha de provar de... molt. Exacte. Tampoc no encertin vostès a la primera i bessons perquè és una desgràcia. Doncs sí. Què vol doncs que li digui? Ja tens una feina feta doble sí, i... O trigèmins, dius... Escolti, Uf, llavors ja... Ja que n'ha de mantenir tres, sí. almenys faci tres intentones. Exacte. Exacte, és el més maco. És, és, és el més maco, el més maco és practicar. Exacte. Practicar fins que agafes la forma. Sí, mm? sí, sí. Ja I després, quan ja ho tens tot fet, mira... Si ja et divorcies i te n'en busques una altra <laughs> i tornes a començar el cicle. No, home, no, que no és això. Que ah, pensava, no, pensava. No. pensava. Doncs bé, senyors i senyors, eh, a part, a part d'això, també hi ha altres petites coses que han succeït aquesta setmana passada com va ser la mort del senyor Zores, uh mhm. -huh. eh, aquest gran còmic que fins al final va estar eh, treballant al teatre un senyor de que el senyor Fidalgo no ens n'ha parlat mai. Ell és de Pajares sí. Esteso, però sí, d'Ozores no... d'Ozores no el toca massa. No el toca massa. Avui li comentarem. Avui bueno, li si comentarem. si tenim sort. Si tenim sort i el tenim, <laughs> perquè avui, a, part de que ha, ha portat guió aquesta setmana, sí. ha preparat unes cosetes sí, molt sí, maques, sí, sí. n'hi ha una que jo la vaig trobar que és preciosa, que no els explicaré, els explicaré quan... Ja, quan arribi el seu moment. Quan arribi, i si no, escolti, si no contentem amb el senyor Fidalgo, hasta faré... Ho farà vostè. Sí, sí, no, no ho faré, de final, no, només, faré, només faré aquest trosset, ah, perquè ah, dius, vale. era, a mi em va sorprendre, va, a mi em va sorprendre i ja explicaré després de què va. Perfecte. Doncs bé, a part del senyor Fidalgo, tenim un equip de gent que també està treballant. Al control de so, el senyor Jordi Acosta, que és aquest senyor que ens, ens, ens posa el seny. Ens posa el Anava seny, dir, posa, posa la música, posa el posa fent. La... Posa el fent. Puja i baixa el els fent... botons. Mm, I et dona aquesta pau que dius, ja podem començar bé. Exacte. Mm? Ja anem per bon camí. Sí, sí, mm? sí. Anem per bon camí. Doncs a part del senyor Jordi Acosta, tindrem a la reacció el senyor Benat Pinheiro, tindrem el nostre grup, i tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà d'això de, del còmic, l'imaginaria sí, del còmic, etcètera tindrem el senyor Monegal que ens fa la crítica d'en companyia des del mateix en companyia, mm -hmm. que cada dia l'home mm, té més feina. Home, no. Perquè ja no, no sé si fila no. molt prim això és que el grup li envia, masses, <laughs> li, envia massa talls. al grup. Ah, grup. Hem, hem de parlar amb el grup i dir-li, escolta'm, limita't a tres tallets i punt. Això que està dient ho enviarà el grup. Ai. I el senyor Monegal dirà que estem coaccionant-lo... No, home, no, és, no, una li... opinió, és una opinió. Val, és una opinió. Val. Després tindrem una entrevista amb el senyor Carlos Azagra, el dibuixant, que ens parlarà de que, paral·lelament al Saló del Còmic, uh mhm. -huh. que es va fer el 28è Saló del Còmic, que vam parlar la setmana passada, es va fer el primer Saló del Còmic Social. Uh mhm. -huh. Una sèrie de gent van dir que allò que estava prenent vol, com és el 28, no, o sigui, el Saló del Còmic, el normal, sí que s'estava comercialitzant massa. massa. I s'havia de fer una cosa més eh, de cara a l'utilització del còmic, al carrer, etc. I van crear aquest eh, Saló del Còmic Social. El senyor Carlos Afagra és un senyor que vostès el coneixeran, perquè treballa pel jueves, entre mm -hmm. altres mhm. coses, i és autor del Paco Vena, Pico Vena, sí, Paco Vena, Pico sí, Vena. El Paco Paco. El Paco Paco. Eh? El Paco Paco. I tot això està, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però també, com sempre, estarà dirigit i presentat per Lluís Requesens, l'avi. Doncs molt bon dia, i com sempre diem, quan arribem aquí, agafem la musiqueta i eh, posem ja fil a l'agulla. És el senyor Websala i un tema que a mi m'agrada molt, que després van donar nom el grup que, que va fer la balada de la banda del bar. Joan crida unes coses que a mi m'agrada. Avui hi ha barra lliure, mm -hmm. sempre i quan aquests segueixin tocant. Exacte. Bé, tot això ens dona peu... M'ho faig venir bé, eh? no és que ens doni peu, però jo m'ho faig per venir arribar bé. al cap. Per arribar al cap. Molt ah, bé. Ah, eh, eh, Molt bé, sí, sí. Ara és quan podem dir allò que sempre diem bon dia, i avui el senyor Cap ens pot dir bon dia i bon sol, amb tota la boca ben oberta. Bon, bon dia i bon sol, no? Ah? Bon dia i bon sol, clar que ah, sí. Així m'agrada. Veu, avui sí que ho pot dir, eh? <laughs> Sí, home, avui ja toca, ja toca. Eh, corre per aquí a la ràdio una, un, una brama que diu que els, els dilluns, quan nosaltres venim a fer el programa, aquí a Martorell plou i fa mal temps. Caram. I jo... Deu ser per la música que programa. O sigui, o sigui que ara, ara, ara la culpa és només meva. Ara només és meva. Clar. O sigui, jo sóc el, el gafe, no? Bé. Eh? Però sí que ho diuen. Diu, mira, que avui és estrany que faci sol. Després eh, sí que és veritat. <laughs> Bueno, no cridi el mal temps, que encara vindran núvols i veurà vostè. Exacte. Bé, senyor Cap, de què ens parlarà avui? Bé, hi ha moltes coses per parlar, perquè es pot per fer una miqueta de balanç del que ha estat aquest saló del còmic, mm -hmm. que es va mhm. acabar la setmana passada, o hi ha algunes coses interessants, algunes novetats editorials que estan a punt de presentar-se, o alguna exposició que també ara hi ha a Barcelona, és a dir, que hi ha ja ja doncs, teca, ja teca. Doncs si fem Suposo les novetats... Que... Nosaltres vam fer una mica de resum la setmana passada, el no ah, poder contactar amb vostè, vam fer una petita, sí. un petit resum del que havia sigut el sol còmic, vam parlar del Premi del Pellejero, vam parlar del Premi que li van ah, donar ah, amb el Quim, mm -hmm. sí. doncs una mica... vam fer una mica un cap mas. Si vostè vol destacar alguna cosa, i si no, anem amb no, novetats no, no, i exposicions. Anem, anem, anem endavant, anem endavant. Jo, per exemple, una cosa molt interessant que es pot eh, recomanar que hi ha a Barcelona una mm. exposició de dibuixos del coll, no? És una ah. exposició molt petitoneta que es fa a la Galeria Francesc Mestres, que això està al carrer Enric Granados, sí. una galeria eh, molt petita, eh, doncs de tant en tant, eh, no ho fan molt sovint, però bueno, un cop, un cop a mm. l'any o una miqueta més, cada any i mig o cada, cada, cada dos anys, eh, fan alguna de les exposicions, que allà és eh, normalment exposicions doncs, d'originals doncs, artístics, de pintura, mm. de gravat, d'escultura, a vegades de cop doncs, eh, hi ha alguna cosa de ninots i doncs, fa, fa això, un parell d'anys hi havia hagut doncs, una petita exposició de dibuixos de gent com Castanys i sí. i dibuixant ninotaires, mm. hi havia una exposició molt interessant de dibuixos de, de, de Josep Coll, que són, doncs, són originals, no? sí, són uns originals molt, molt macos, molt interessants, bueno, aquests originals que feia el coll doncs, sí, sí. pel TVO, mm -hmm. i mhm. per bueno, aquests personatges tan allargassats, tan expressius, tan, mm. tan macos, tan interessants. És una exposició molt petita, perquè la, la sala també és, és una sala petita, però molt interessant, molt interessant. Sempre I... és interessant poder veure eh, els originals. dibuixos. Ja, dic, eh, dic, no, no, no estaran pas a la venda. Um, doncs pot, pot ben ser que sí, perquè ah. és una galeria que es dediquen uh, precisament a, a, vendre obra d'art. Per tant, uh, pot molt ben ser que, que, que es puguin adquirir mm -hmm. alguns d'aquests originals. Va ser, jo encara no hi he anat i no sé, doncs això, no sé si estan a l'enda i ni els preus, ni, ni si estan... Ja, no, no, era curiositat, no. era curiositat. Sí, però pot ben ser, pot ben ser, pot ben ser, perquè no és un, no és en un museu, no és en una una mostra d'aquestes que... No, és, una, és, és una galeria d'art. És una galeria d'art, exacte. Escolta'm, saps si dins dels originals estan els de l'última època, quan va tornar cap a Edicions Amaica, que va publicar amb el Balalaica i així? Eh, exactament no, jo he vist el que les, les, la, la, la propaganda que s'ha fet i el que han mm. enviat mm. de premsa i són les típiques historietes del, del, del, del TV, coll, del TV, i aquest sí. més aviat eh, doncs, el, les pàgines del TV, o perquè sí. hi ha doncs, aquestes aventures doncs, aquests negrets tan es, mm. es doncs, que porten uns voltos, o aquests mm. futbolistes allà que es tiren i, no, i el porter no atrapa mai la pilota, aquest, sí. això tan, tan, tan, tan, tan, tan típic del coll. Sí, no? sí, Aquest, sí eh, però eh, doncs pot ben ser doncs, que en, en el total de l'exposició hi hagi algun hi hagi original, algun d'original versat doncs, d'aquesta època o d'anteriors. Eh. Jo, jo no sé si, si, si és veritat, segurament eh, tu ho sabràs. Diu que el senyor Coll va començar a fer els dibuixos allargats perquè li van dir que no copies el Benejam del TVO que els feia rodonets. I l'home va dir, bueno, doncs per distingir-me els faré allargats. Jo no sé si això és veritat. Ah, no, no, no la sabia, no la sabia, aquesta, no. aquesta anècdota però és veritat que a dins de tot el, el, el que és l'univers del, del TVO, que és un mm. univers molt particular i que realment ha marcat no només la història de, de, de la historieta del nostre país, no? sinó realment el, ha, ha marcat eh, la, la, el, el devenir eh, de, de, de, mm. del, del que és el dibuix i com es dibuixa i com es sí, sí. la historieta. Eh? és veritat que el coll, l'estil del coll, era absolutament diferent de, de tot de el que feia el, el TVO, no? És mm, a dir, mm, que sí. hi havia un Urda, que era potser un dels més eh, veterans, hi havia el Piso, hi havia el mm. Benejam, mm. que és el, i, i tots, n'hi havia molts que dibuixaven molt semblant al Benejam. Sí, sí, no? sí. El, el Blanco el, mateix, el, el Blanco, blanco mateix, exemple, era, era clavat al Benejam. Sí. És que el Blanco ja fins i tot era, bueno, clar, el va acabar substituint doncs, quan el Benejam ja no, ja no dibuixava, no? Mm -hmm. eh, però el coll era absolutament diferent, diferent. no? Que sí que eh, el, el TVO, sobretot el TVO ja del principi, i, i després també, eh? estava prohibit quasi bé deixar espais en blanc, no? I, i les historietes sí, sí. estaven sempre atapeïdes i els TVOs, de, els TVOs d'abans de la guerra són terribles, <laughs> en el sentit que està tot allà entaforat, hi ha pàgines que hi ha, doncs, quatre o cinc historietes, però això, una eh, eh, apaisada, una vertical, una sí, sí. Pel, pel racó, l'altra dalt, és una mhm. cosa allò de una mena d'horror vacui eh, terrible, sí, sí, no? Sí, sí, sí. I eh, pel lector modern, eh, ostres, a vegades ficar-te en un TVO d'aquells eh, és, és com Dios padre, que és, que és depaït, això, no? Sí, sí. En canvi, clar, el, el, coll era un, era un oasi ah, davant d'això. El coll, en canvi, eh, va, va començar a, a posar aire als seus espais, no? I a vegades hi ha vinyetes en què la verticalitat i, i, i el personatge tan llarg i tan prim allà al mig de la vinyeta eh, que, que el que feia el Coll era molt interessant perquè feia seqüències mm -hmm. de dibuix molt, animat. molt expressives, exacte, era pràcticament dibuixos animat. animats perquè no hi havia paraules, no? Mm, I mm-hmm. sí. no, eh, realment és molt diferent de, de tota la resta d'estil de, del TV, que són sempre mm -hmm. aquests minutets molt apretats i, i a vegades amb, la família Ulisses de Benejam, sí. hi ha unes parrafades de text, no? hi ha unes explicacions, hi ha una cosa... Sí, però això, això, això era culpa del senyor Beck, que era el guionista. Ah, exacte, ah, que, aquí anava, no? que aquí que... hi ha un guionista, hi ha moltes historietes doncs, d'aquestes, doncs, no només de la família Ulisses, sinó de molts altres personatges del TVO que estaven guionitzats pel senyor Beck, i li agradava explicar-se, com si diguéssim, sí. en canvi el coll, al fer-se ell mateix les seves historietes, es plantejava la, la, cada pàgina doncs, com una unitat dinàmica i a vegades no hi havia paraules en, durant moltes i moltes mm -hmm. historietes, no? perquè s'explicava visualment que és una de les gràcies de la historieta, no poder explicar les coses a través del recurs del... visual. Exacte. exacte. Doncs tenim aquesta exposició a la Galeria Francesc Mestres, a eh, dibuixos d'en Coll. Ah, exacte. No saps ah, fins quan exacte. estarà? Fins quan estarà aquesta exposició? Fins al 5 de juny. Fins al 5 de juny. O sigui que tenim doncs, tot aquest mes i Val. un trosset, un trosset... Un trosset de, de, De, del mes que ve, sí, sí, sí, sí. sí. Què més hi ha? Perquè si no sempre ens passa el mateix que al final se'ns acaba el temps. <laughs> Home, de, demà es presenten eh, precisament dos novetats que ha dit en Glenat, mm. que són eh, els premis eh, eh, Josep Coll d'Historieta, és a dir, hi ha uns premis que es convoquen amb el nom mm. de, de Josep Coll, i sí. els que van guanyar el premi l'any passat, doncs eh, se'ls han editat dues obres, que a més a més s'ha fet la doble edició en català i en castellà, un és, és Abulio i l'altre és eh, Barcelona Low Cost, són dues obres. O, Barcelona Low Cost està molt bé. Eh, mm, I no. l'Abulio també, és a dir, que realment eh, val, són, no, a vegades no els premis... Mm -hmm. bueno, és un dibuix molt tipus, saps, l'Ortega i Pacheco, que sí, és sí, eh? sí, sí. el Jueves, mm. que és un dibuix mm. molt brut, mm. molt, molt bizarro, com si diguéssim un underground d'aquests sí. portat al, al, a l'extrem, i és un personatge que és friki perquè, perquè és normal, diguem que és un, una historieta molt surrealista també, mm -hmm. que té la seva... Com totes les historietes sempre hi has d'entrar, no? Eh, i, sí. I si hi entres és, doncs, és un univers molt, molt, molt, molt interessant, no? I eh, allò que deia abans, doncs, que els premis, de, quan es dona un premi, doncs és molt difícil perquè has de triar una, una opció entre diverses opcions mm. i a mhm. vegades pot ser doncs, que que entre les opcions que tens de triar no n'hi hagi cap de bona i que igualment hagis de donar un premi, premi sí. o potser que n'hi hagin moltes de bones i que igualment hagis de donar un premi. Per tant, els premis... Eh, mm, a, veure, a veure, ja et dic, eh, aquesta que tu dius no l'he llegit, però el Barcelona Low Cost sí, i a mi em va agradar. Vull dir, és una història sí, sí, que no, em, va, em va agradar. Em va està bé, està, està, està ben dibuixada. Està, parla està parla d'una realitat, que és la realitat de, de, dels milauristes, mm -hmm. eh? sí, d'aquesta sí, gent sí. que va a salto de mata intentant guanyar-se la vida, no? A més, hi ha el sí, sud-americà, sí. la nena... Vull dir... Sí, hi ha, tot, hi ha tots els personatges, sí, tots els, els personatges. no? Sí. Eh. Està... I és veritat que reflexa molt bé eh, una mena d'esperit de Barcelona mm. actual, no? És, és veritat que si tu, aquelles coses que si tu pares a pensar llegeixes bé, dius, ostres, però és veritat. Eh? Sí, això sí. Està, anant, està anant aquí, no?, la cosa, uh mhm. -huh. i aquesta és una de les gràcies del, del, del Covid, de l'historieta, mhm. uh eh? -huh. doncs, quan més enllà de, la visió, de l'estètica, de la diversió, del, del dibuix, eh, t'està explicant, t'està donant claus una, una, per una realitat, sí, sí. una realitat concreta, no? I potser doncs d'aquí uns anys, eh, doncs, quan, quan vulguin estudiar un període, aquests cops et donen, sí, sí. et donen una, unes, unes pistes, doncs, com per exemple, no, Parla, per exemple, és una historieta que pot eh, tenir eh, una sèrie de, de dades molt mm. concretes sobre els moviments i sobre la realitat social d'una Barcelona en transformació que es produeix doncs, mm -hmm. eh, just a les galles del franquisme Botifarra és un còmic que t'ho permet a la perfecció, no? Sí, sí, que a més explica el que les associacions de veïns, l'associacionisme de mm. veïns, que sí, quan això, no hi havia exacte. partits polítics. És això, és això, i estan mm. construint una realitat i a la vegada doncs, el còmic et serveix no només com a llenguatge per explicar una realitat, sinó per incidir en aquesta realitat, no? Però sí, sí. mirat des d'avui veus perfectament retratada, entens moltes coses, entens moltes claus, veus moltes de mhm. les coses que en aquell moment passaven a través de la historieta, i això és un valor molt, molt, molt, un valor molt important en una historieta, és a dir, que quan una historieta aconsegueix eh, eh transmetre aquests elements en, la eh, seva, mm. en, la seva, en el seu plantejament, en la, en la seva factura, home, doncs té un valor afegit, no? Jo inclús penso doncs, que Botifarra, com a còmic global, les pàgines de Botifarra són molt més socialment que les del Papus, no? El mm. Papus eh, mm. també et, et, et reflexa una, tota una realitat, però eh, potser el fill de, del Papus és que el fer tan molt més gamberro, com mm. més també, Madrid, també per dates era una altra realitat, eh, també. Ah, sí, la realitat, en el fons, llavors no la pots estudiar tant al detall, no? Mm, en mm, canvi, Botifarra, que era sí, produït tot, doncs, doncs, per les associacions de veïns de barri, que et toca la realitat del barri, no? Mm -hmm. doncs la realitat te l'explica molt més bé. Per què? Perquè pot anar al detall. El papi, el papus, explica una realitat d'Espanya, però Espanya és desigual, perquè no és igual Madrid que Barcelona, no és igual ja, ja. un barri de Barcelona que una ciutat. A més, et diria una cosa, que no sé si tu la saps, en l'època de, de Botifarra, eh, quan es feien les reunions de redacció, les associacions de veïns passaven informació dels problemes que tenien al barri. Mm. I llavors, sobre això, uh -huh. es feia un acudit o una historieta i per això tocaven les, les, les realitats dels barris. Era una forma d'expressar eh, les associacions a través del, del, del còmic. Llavors, ells, ells et, et traspassaven els seus problemes perquè tu els fessis públic. Ah, sí. És que la, la, la gràcia és, és això, que realment hi havia una mm. incidència, és a dir, hi havia un, unes eh, comunicació en els dos sentits, no? És sí. a dir, no era una cosa ah. unidireccional de, de dir, no, jo explico això i, i ja està, sí. sinó que Eh, la comunicació era, doncs, als barris els interessava explicar coses a través del còmic. I nosaltres, no i nosaltres ens interessava fer-ho. I nosaltres ens I el... interessava fer-ho. Ah, exacte. autors... Veus, veus el que t'has perdut per ser tan jove, cap? eh? <laughs> bueno, haurem, haurem de fer una altra cosa, home. Una, <laughs> Exacte. Haurem, haurem de batallar-nos amb una altra, amb una altra realitat. Am, amb, amb, amb el web negre, que està bé. Eh, cap, quan deixar-ho dir, que ja són dos quarts. O Ah, doncs haurem de tallar, haurem de tallar. Sí, hem de tallar. Eh, per això et deia, anem, anem de pressa, perquè ja saps que sempre anem xerrant, xerrant i se'ns passa el temps. Mm -hmm. Això és bo, això és bo. Això és bo, passi, passi, això és bo, perquè passa molt bé i molt agradable. Mm? Cap, ens tornem a retrobar el proper dilluns. Doncs fins la setmana que ve, a veure si ens fa bo o no ens fa bo. Eh? Esperem, sí, que, sí, ara ja esperem sí. que sí. Afineu, afineu amb la selecció musical, que sembla ser que això és la clau. Eh? <laughs> Soc jo el culpable, soc jo l'únic culpable amb la selecció musical. Eh, molt bé, molt bé. Adéu-siau, fins la setmana vinent. Que vagi bé, fins la setmana Adeu. que ve. Adéu. adéu. adéu. Estàs increïble! T'has aprimat molt! Com ho has fet? Pues gracias a bioresonancia en Martorell. Me enseñaron a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura y reducir la celulitis. ¿Y cómo has aconseguit? Con el circuito reductor de bioresonancia, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productos naturales y dietista y sesiones de pilates. ¡Uf, uh, qué complet! T'haurà costat molts diners. Al contrario, cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Increïble! Jo vull reduir volum com tu. Pues infórmate en Bioresonancia, en la calle francés Macià 39 de Martorell, o llama al 93 775 36 60, 93 775 36 60. a internet bioresonancia-martorell.es. Al cel ja hi ha el sol de l'estiu i a Òptica 2000 trobaràs les teves ulleres de sol favorites per l'estiu. Ray-Ban, Bogue, Armani, Tous i a més a Òptica 2000 te les graduem des de 32 euros. Sí, 32 euros. Els teus ulls també es mereixen unes ulleres de sol per l'estiu. Òptica 2000, a la Rambla de les Bòbiles número 7, cantonada Joan Baragall, Martorell. Ara ja tens un bon restaurant libanès molt a prop de casa. A Martorell, restaurant libanès al Diguan. T'espera a la plaça Santa Anna 8, cantonada carretera de Piera. Un restaurant econòmic i exquisit on podràs gaudir de les delícies de la gastronomia del Líban amb menú al migdia, servei a la carta i per emportar i reserves per a grups i empreses. I tots els caps de setmana i vigílies de festius, sopars amb espectacle i dansa del ventre. Restaurant libanès al Diwan, plaça Santana 8, cantonada carretera de Piera. Telèfon 93 774 0326. I sobrepassem 5 minuts de dos quarts d'una del migdia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, el 100.3 de la freqüència modulada. I quan fèiem la presentació, jo els deia que avui parlaríem amb el senyor Carlos Azagra perquè eh, és un dels artífecs del primer Saló del Còmic Social. Vostès saben que la setmana passada vam estar parlant del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, el que va succeir, eh, com el vam veure nosaltres i tal, però paral·lelament ja els he dit que es va fer aquest Saló del Còmic Social Y con que volem saber més d'aquest saló, doncs us parlem amb el Carlitos Azagra. Bon día. Hola, ¿qué, tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí trabajando. ¿Qué eh, se va a hacer? Hay cosas peores. <laughs> sí, tanto. Bueno, sí, sí. Eh. Pero a lo mejor son más rentables. Bueno, ya mm. corramos un estúpido velo. Porque... <laughs> bueno, Carlitos, eh, ¿cómo es que, que decidís tirar para adelante el primer salón del cómic social? porque como no sé decir que no, pues siempre me cogen ahí como, yo qué sé. Yo pensaba que iban a haber cervezas y patatas fritas y luego resultó que no, que no hubo cervezas O sea, fui un poco engañado. O sea, no, hubo presupuesto ni para cervezas. son pobres montar esto de ataque, son más pobres que yo que sé. <laughs> ¿Y, entonces qué consistía esto? Pues, hombre, un poco lo que no trata el, el salón oficial del cómic, que es obviamente, lo que tiene más miga, que es la cosa social, que es la cosa, bueno, la gente que se moja, que, que va con sus historias, con otro tipo de cómic también, otro tipo de historia también, bueno poco de todo Es que como es la primera vez que se hacía, pues había mucho despiste en el ambiente, ¿no? Que, Aunque al final fueron, yo solamente sube la inauguración, que para romper un poco el fuego. que luego por ahí Carlos Jiménez, que sabe más del tema, y, y bueno, el Alta Arriba o eh, el, Migoya este, que fue un poco a, provocar, un poco que era también lo que se trataba, un poco de provocar eh, a la gente y tal. Lo que pasa que en prensa y en medios de comunicación ha tenido muy muy poco, Yo no lo he visto por ningún lado, no, claro. no salido por ningún sitio, vamos. Ya por Radio Martorell, ¿qué más quieres? Hombre, pues mira, me parece la, única vez que lo he, oído por, los medios. y, antes de, celebrarse tampoco la gente se, lo sabía, ¿eh? No, no, no, de... Faltó un poco de publicidad en este sentido. Sí, sí, no, ya les he la bulla a esta gente, que claro, <laughs> no están acostumbrados a estas cosas y bueno, esta estas cosas hay que, de hecho han sacado que si unos, unos de historias y no las han, no las han sacado, con lo cual lo tiran luego a la basura porque claro, es publicidad malgastada. Claro. Lo que sí que me sorprendió en el Salón del Cómic Oficial, en el, en el que se, El que siempre vamos, para, vernos eh, las <laughs> Exactamente. De, había menos espacio de fanzines, o sea, bueno, menos espacio, no menos fanzines contrario, este año ha habido más fanzines. Lo que los han llevado al quinto coño, ahí abajo del todo, donde va la gente a mear y hace sus... A pero, había un rinconcito solo, ¿no? Y a mí me dio la sensación que otros años era más, más amplio el espacio que tenían. No lo sé, porque no lo he contabilizado, pero he visto más o menos lo mismo que había, que había antes y tal. menos stands de, otra gente que tenía que haber estado, gente de Murcia o el Temeo, todo eso, que tenían stand oficial, pero que no... Yo, yo, yo, lo que sí me parece, hablando de Ricardo, que estaban como más concentrados. En un stand habían como 8 o 10. Sí, sí, Juntados, que otros años estaban más espaciados. a mí la verdad es que me da miedo pasar por ahí, porque como todo el mundo quiere que le compre una cosa y, es como la venta de. <laughs> están ahí todos los pobres ahí. Y si compras uno, ¿por qué no lo vas a comprar al otro? Sí, sí. Y es, un pastón. Y a veces prefiero no pasar por ahí porque si no, vamos, es una ruina. <laughs> sí, sí, es, un pastón, es un Bueno, era mejor estar en el bar, que ahí es donde realmente ves toda la gente, te lo digo que uno va a estos rollos pues, para verse una vez al año. Claro, este, este, este, año no nos hemos visto la cara, pero bueno. No, porque nosotros fuimos a la inauguración oficial y tú estabas en otro sitio, en el cómic Social, claro. Ah, no, es verdad, verdad. es, verdad. <laughs> Esto se avisa y se coordina. Claro, claro, claro. claro, sí, no. Es un desastre esto. Que, Esto lo voy a haber montado al lado del salón este y así hubiese mejor para, el gremio, digamos, para... Claro, cruzas la calle y ya está. Claro, pero no, han ido al quinto coña ya Gracia, en la Gracia profunda esta que no... No Grecia, sino Gracia. ya, me lío ya, me lío con es tanta que, eh, Gracia. Es que Grecia tampoco no tendría presupuesto para hacerlo, ¿eh? <laughs> Seguramente, además los centros cívicos para eso sirven, para, gente que no tiene un duro, pues mira, pues, pues los acogen y tal. Eh, supongo que este, este Salón del Cómic Social no ha tenido ni, ni subvenciones, ni de ayuntamientos, ni de, nada. ni de nada. Que les han dejado el local, bueno, el local que es un sitio público que lo pagamos entre todos y tal. Y bueno, han hecho pues esos cuatro días, también ha ido el Gallardo, que también creo que le han dado un premio o algo así, presentado una película y tal. Sí, sí, lo de María y yo. Sí, exactamente. Y bueno, que también eh, comí de la guerra civil, o sea, ha habido cosas interesantes, pero que, que ha pasado desapercibido y al final porque era interesante el tema. ¿Y conferencias y tal han hecho Sí, sí, cada día había una conferencia y tal, o sea que... Pero que bueno, no sé ni siquiera ni Alfonso López, que siempre está metido en estos rollos, si ha pasado por ahí. <laughs> Pues es que tampoco no lo vi ni en el salón, en el salón Yo, oficial. dos veces, lo vi dos veces. Y no y ni se me ocurrió preguntárselo, porque él vive en Gracia, coño, pues, oye, eso está cerca de tu casa, ¿te has acercado por ahí? Pues, pues no lo sé. No. Mm, Tampoco vi al Baker, que el pobre, <laughs> el, avión fue a Valencia. Desde Valencia tuvo que ir a Barcelona en tren. Con la, <laughs> la nube. La nube, esa famosa. nube. sí, sí, sí. este año ha sido un poco desastre. Sí, no, no, nos hemos visto muchos, ¿no? bueno, eh, aunque eh, casi todo el mundo ha sacado pasta, eh, todo hay que decirlo, que ahí eh, y toda esta gente sacan siempre pasta, o sea que bueno... Eh, que, están contentos con, con Bueno, ¿por qué? Eh, Porque van a vender va a vender, como, el que va a vender de la cerveza, coño. que siempre, lo de siempre, el sitio más barato para consumir cerveza es el bar del salón del Cómic. <laughs> Habiendo, si vas a mear, hay una lata de cerveza que cuesta más barata la lata de cerveza ahí. Ah. <laughs> hay una lata de estrella, o sea, te la vende más cara en el bar del salón. Son cosas que uno sabe pues por experiencia que cada año, pues mira, al final vas cogiendo un pelín de, experiencia. ¿Y tú no crees que tendríamos los profesionales que protestar y que eh, pusieran como hacían antes un bar para profesionales con unas tarifas más ajustadas? Exactamente. Que no vean, o sea, ahí lo que la gente quiere son su dibujito, que nos vean, y coño, nos pongan un sillón, unas cervecitas, unas zapatas ahí con tapitas y tal, y a mí nos, tocan, yo qué sé, <laughs> tocan también, pero ahí vamos como desgraciados, y sobre todo los que no tenemos así un stand, bueno, yo tengo el del jueves, pero va, eh, ahí al jueves vas a trabajar, ¿no? ahí, y es como el Ibáñez con esa cola que da varias, varias vueltas y tal. Sí, sí, sí y a mí no me gusta sufrir, yo me gusta pasarlo bien, ya saldré con para pasarlo bien. Porque tú eh, firmabas este año en el salón. Sí, sí, estuve pero cada cosa antigua porque yo últimamente no he sacado así ninguna novedad, no soy bastante vago y no... Sí, no, no, me estás muy gandul últimamente. <laughs> La verdad es que me lo paso bien ahora, no tengo, no tengo ninguna... Bueno, tengo ideas por ahí, tengo proyectos y tal, pero ah, más adelante. No, vas viajando para arriba, para abajo y ya trabajaremos, ¿no? Sí, porque bastante es, o sea, digamos, estar, digamos... Eh, el truco de esto de vivir del dibujo es eh, no destacar demasiado, ¿entiendes? O sea, no... Porque si subes muy arriba luego te pegan la gran hostia, ¿sabes? Hay, hay gente que sacado un libro y, ya está. Y luego, que, ¿Y al año siguiente qué? Porque claro, los libros se venden. O sea, el, que te ha comprado un libro, luego no te lo, te lo va a comprar otra vez, porque es de tonto. ¿no? Pero quiere otra cosa. Claro, pero eso ya depende de la política editorial, o sea que eh, mucha gente sacan un libro y tal, pero no sacan más, o sea, entonces con lo cual es mejor la, media distancia. Estar, eh, cobrar cada semana es fundamental. O sea que, sí, no, no, esto es, esto es impepinable. O sea, mucho o poco, pero cobrar. cobrar o sea, porque eso lo que no es cuestión es de cobrar mucho porque luego a lo mejor no cobras nada y eso es chungo para un dibujante. Sí, sí, sí, Cobrar aunque sea poco, pero cobrar. Y bueno, ahí en lo del cómic social se, veía cada relato de gente que dibuja gratis. Bueno, es, lamentable. ¿Cómo está el patio? Es lamentable. Yo, siempre le digo, coño, en eh, cualquier diario gratuito, sea el Diagonal, sea cualquier diario directa o el que sea, coño, el que siempre cobra es de la imprenta. O sea Ese sí, <laughs> ese sí, La imprenta siempre cobra. Oye, una cosa hablando del, del salón este del cómic social, ¿habían exposiciones también? Sí, había De, de, Vázquez, de, había una chula de Hugo Pratt... de, que estaba No, no, no, el, el, otro salón. Ah, sí, ah, vale, bien, sí, eh. había, así de chavales del... Mister Plástico. Había dibujos de varios, pero claro que no los conocía mucho la gente. Eh, cosa de Persepolis, la, el libro este de Persepolis, la chica está iraní. Sí, había, bueno, había también eh, sitio de venta y tal, ¿no? Pero que, que, bueno, yo es que últimamente los a lo nuestro, sean sociales o asociales, no <laughs> gasto mucho en el eh, libraco de esto que te costan 50 euros. Pero si te invitan a todos, te vas a quejar, te invitan a todos. Sí, eso desde luego. No te, no te regalan nada, o sea que... Ah, bueno, pero, pero te lo pagan, te invitan, te lo pagan, tus cervecitas, ah, viajas, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Baldomero? ¿Qué más quieres, Baldomero? Hombre, yo he visto mucho mundo por ahí a base de eso, de que te inviten y tal. Claro. A mí no tan solo con que te paguen el billete del AVE y te, la manutención y tal, coño, eh, claro. Eh, no, no, invitan a muchos albañiles, eh, por eso, ¿eh? No, no, no. no, además, además, cuando llegas a un sitio conoces gente de allí que te llevan los mejores baretos para comer, ¿qué más quieres? Eso es una maravilla, eso que te lleven a un, a un pueblo perdido de Córdoba, por ejemplo, y y te descubran. La otra vez, mira, hace dos años en Tomilloso estuve yo. Tomilloso está en Ciudad Real, ¿no? Sí. Mm. Hice amistades con, bueno, que eran del PP, ahí son los que mandan son del PP, ¿no? Mm. Pero bueno, buena gente, en los pueblos lo que pasa que la gente vota a la gente, no, no sí, vota. Sí, no vota al partido. Y hoy me lo pasé de puta madre, me enseñaron ahí los bares y tal, mm. y wow, una gozada. Incluso, <laughs> incluso, hice poner de rodillas a varios concejales del PP, porque la, en la comida me voy al hotel y lo, hostia, la cámara de fotos, se me olvida. Llamo por teléfono al restaurante, oye, que se me ha olvidado la cámara de fotos. Y estaban los concejales de rodillas y me decía el chico, mira, tienes a los concejales de rodillas buscando tu, puto... <laughs> La, cámara. ¿Lo, ves? ¿Lo Al ves? Final, la tenía en un bolsillo escondida que no me di cuenta, la tenía... la <laughs> tuve que pedir. Pediste perdón, ¿no? No, no, no, me ah, no. la, la, dejaste en el suelo y dijiste, mira, si estaba aquí no la habéis visto. <laughs> Para la próxima lo haré a 13. ¿eh? <laughs> Ah, Carlos, Azagra, gracias por este ratito que has estado aquí con nosotros en Radio Martorell. Virtualmente, Virtualmente, sí. Ya nos veremos. Pues aunque sea como muy tarde en el próximo Salón del Cómic. Pues eso, una vez al año no hace daño. Exacto. Muchísimas pues, gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Bé, senyors i senyors, ja ens estem acostant ja cap al final d'aquesta primera horeta en companyia i quan arriba més o menys a eh, aquest temps és moment de parlar amb el senyor Sergio Fidalgo, que aquesta setmana ens ha enviat un guió d'imitacions que a mi m'ha fet molta gràcia, sobretot una, una en especial, que jo he dit que si avui no ho podíem tenir el senyor Fidalgo, jo ho posava sense el senyor Fidalgo, Igualment. perquè val, val molt la pena. Bon dia, senyor Fidalgo. Buenos días. Buenos días. Bon dia, tinguem que le ha gustado, ¿eh? Sí, mm. sí, sí, la, la, la delimitador y entrevistador. Eh, és genial. És genial. Bueno, anem per parts. Sí, anem eh, per vostès parts, estan parlant, Exacte, com saben sí. de què va el tema, i els altres no. Eh, anem per parts. Vostè m'ha enviat un guió d'imitadors. D'imitadors d'un gran cantant. Hombre, que a vostè le gusta. Sí. Per cert, abans de, abans de res, aquí parlaven de que la setmana passada es va morir el senyor Zores i vostè no, no parlat mai del senyor Zores. Què passa? para señor Zores. ¿Sí? Sí. Ah. Hombre, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo, piensa usted, ¿Cómo puede pensar usted que yo no les rindo, me rindo pleitesía al más grande? Sí. Sí, hombre, sí. Hombre, siempre nos ha sonado más el exceso y el sí, El Pero siempre estaba ahí este hombre. Sí. Sí, sí, sí, ha sido un gran secundario. Hombre, sí, sí, sí, sí, hombre, piensa que eh, ha hecho, bueno, ha hecho de, jefe indio, ha hecho de político, es que ha hecho de todo este hombre, es, <laughs> pues maravilloso. bueno, pues vamos a lo que íbamos del guión este. Em, eh, hablabas tú eh, de imitaciones del señor Rafael. Que hace poco estuvo triunfando en el liceo. Y que, bueno, ahora que y, vale la pena recuperar algunos momentos de aquellos de gente que ha decidido dedicar su vida a destrozar las canciones de este gran artista. Pues vamos, vamos con la primera. Ya, ya, aquí entra en materia rápida. Eh, venga, venga. No, no, no, yo, la gente maravilla. No, no, yo se lo digo. ¿Hace usted presentación de esto o lo hacemos después? Mm, que la gente adivine quién es. Vale, perfecto. Amor, adiós no se puede continuar. Ya la magia terminó, ya ahora me tengo que marchar. Más será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto Señor Fidalgo, ¿esta rotura de voz la hace expresamente el imitador o es que no llega? Yo creo que la hace expresamente. Porque diga usted quién es aquel imitador. Fernando Esteso. Fernando Esteso. Que sabía cantar. Sí, sí, sí, sí sí sí yo sí que yo que que sí que sí que sí que que bueno, que intentaba imitar todo, todas las matices de la del gran Rafael. Además no coge una canción em, muy oída, sino coge una canción especial de, de, las que tiene Rafael. No, bueno, pero es una cosa, es que em, eh, aquesta imitació no és d'un, diguem-ne, del típic programa de fin de fiesta, és d'una peli. És una pel·li. Mm. Ah, és d'una no sé, pel·lícula. No sé si és sí. de Los Chulos, era una, era d'una peli, d'una peli de, de ah. Fernando Esteso. No, <laughs> però... Llavors, suposo que per això no va, no, va, no, va escollir, no, no ha escollit una de les més... Més, mm, més famoses, més sí, no, conegudes. Perquè, perquè Esteso ha, ha fet totes les imitacions. Sí, sí. Esteso fins i tot ha imitat Juli Iglesias. Hombre, vamos, yo creo mm. a él y lo que hiciera falta y hasta nosotros si nos, <laughs> nos dejamos. Pero son, son gent imitable, sí, el Rafael, sí, sí. el Julio Iglesias, son sí, gent no, que tenen molts tics. Sí, sí, no ho feia mm? malament. No ho feia malament. Va, fins aquí... Bueno, anem a lo que a mi m'agrada. Va. Va, ho presenta, ho tirem o com ho fem? Hombre, mira, és, és, una, és una entrevista d'un famós amb una altra persona, també famosa, mm que los dos yo creo que han sido víctimas de mucha gente como ellos, de muchos imitadores, ...pero que aquí un de ellos acaba imitar a Rafael. Va, ponemos. ho, o y después i Va, y después os I Venga. parlem. ¿vas a ser capaz de, cantar una canción? ¿De soy capaz de lo que sea. A ver, vamos a ver. ¿A quién quieres? Vamos a ver, a Rafael, por ejemplo. A ah, nuestro queridísimo Rafael. Venga, vamos por allá. Con todos mis respetos, porque además admiro a este señor. Lo admiramos, sí, señor. Eh, nos abrió muchas puertas en su momento. Pero, en fin, Vamos allá. ¿Qué quieres que te cante? Yo soy aquel, ¿te acuerdas? ¿A cuál quieres cantar? ¿Qué canción quieres cantar? Esa misma. no importa, a ver si me acuerdo de la letra. No importa. Vamos allá, a ver. Yo estoy aquel que por querer te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Uy, el gritito es sí, m'ha gustado, sí. eh? T'ha gustado, eh? L'ha sí, eh? Sí, sí, sí. Aquí, aquí hi havia un company nostre que estava fent aquell gesto tan característic del senyor Rafael robant la bombilla, mm -hmm. eh? que l'han fet tots els imitadors, em sembla. Sí. Eh? Pues sí. Eh? eh? Ara expliqui qui eren aquests dos senyors. Bueno, entrevista, en entrevistadores, Sopi és Julio Iglesias, mm-hmm. que, que, que un programa que tenia fa anys a la, a la televisió espanyola, en la qual sempre hacía sus entrevistas a sus amigotes y famosos diversos. Mm I el, i el imitador és, és, és el Camilo Sexto, que, en, que imita molt bé a Rafael. Eh? Hi ha molts vídeos al YouTube, sí. uns quants com a mínim, que, bueno, que imita diverses cançons i les fa de conya, o sigui, no, no, no, no realment li té carinyo. Sí, sí, sí. sí. sí. El, a, Rizan, el, el, el, el, el, Rizu, el Rizu, <laughs> el que havia de fer el senyor Camilo VI és imitar el Julio Iglesias. També I hagués sigut ja, hagués sigut ja, eh? Bueno, igual más adelante en el programa estava, jo no, no, no, no ho recordo. Ah, val, val, val, val, Però val. crec que no, eh? No, no, no, ja, ja. Bueno, no, però hagués que... estat bé. Ens queden dos talls i com no apretem, no arribem, eh? Bueno, bueno, vinga, ràpid. No, jo li dic, jo li dic. Vinga, pues, vinga una, una imitació patètica del YouTube. Vinga, fotem-la. Una, una imitació patètica. Hola, amigos de YouTube. Mi nombre es Isaac, Isaac Villán, Eh, se preguntarán por qué de negro. Bueno, pues que, porque hoy voy a imitar a Rafael, el vivo de Linares. Él usa el pelo actualmente lacio, más o menos parecido al de esta peluca. Y vamos a imitarlo. Cantando totalmente en vivo. Espero que les agrade, amigos de YouTube. Ya soy Rafael. Gracias. Gracias, amor público en carne viva. A saberme el favor el hablarme de ella Todavía es muy pronto y la sueño. Todavía solo recuerdo. A Hazme el favor de ignorarla delante siquiera pronuncie su nombre. hoy mi alma está hecha girones, que tengo el corazón en carne vivo. Pero Senyor Fidalgo, doncs no ho fa tan malament aquest home. Jo tinc l'orella molt espatllada, eh? Bueno, bueno, pues son diferentes de criterio. Mm. Entonces no solo tiene que ir al YouTube y podéis disfrutarlo. El no. hombre se llama Isan Isaac Milian sí, y, sí. y, adelante. Yo, yo le, me, me, me, encanta ver que es usted una persona... Amb una cultura musical tremenda. <laughs> I que, amb una oïda finíssima. apoyar nous talentos. Sí sí, Exacte, sí, sí, sí, sí. Però aquest senyor que ho fa només pel, pel YouTube? O sigui, es posa una càmera, un organillo i som-hi? Exacto, como a usted le gusta. Està bien, mira. Bueno, en fin. Bueno. Igual me'l miro, escolti'm. Igual està me'l miro i tot. Mm? Iban hasta yo, yo, yo, yo, sus perversiones, yo, yo se las permito, o sea, lo que usted, lo que usted quiera. Jo, jo començo a estar patint perquè des de que vostè i jo col·laborem m'està agafant un gust musical i una estètica <laughs> que, no sé, en vez de jo aportar lo pel bon camí, vostè m'està portant pel mal camí. És eh, mi, eh, mi objetivo, mi objetivo, llevarle para el lado oscuro, como Darth Vader. Sí, acabará bien. va a pasar de ser Luke Skywalker a ser Chihuahua. Sí, ara, ara m'estarà dient, hola, soy tu padre. <laughs> No? <laughs> Más bueno, No, pues- podríamos serlo, pero no. <laughs> Nos queda, nos queda una última imitación. una última imitación que es mm, de, de, los clásicos, de los clásicos, de los mejores imitadores, uno de, uno de ellos. Venga, hoy día son martes y trece, que como siempre Millán hace un mundo, un mundo de sobreactuación, pero y un mundo de churradas, pero bueno, que ufa sabe.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 Pero le fue. Oiga, para ir al portal de Belén. Y sigue el dedo como hizo Colón. Y con su tambor. pitas, pitas, es que me espantas a las focas. Bé, senyor Fidalgo, aquest també m'ha agradat, eh, d'imitació. No, però aquí jo dic, aquí la, la imitació està força bé. El... Està molt lograda. És divertida. Una altra eh? cosa és després estos efectos. Uh, bueno, uh, uh, però sí, bueno, no, no, però la imitació està, està molt lograda, està molt lograda. Sí, sí, sí, no, no, aquí jo dic que són grans, o sigui, són, sí. són bons, o sigui, no, no... Martes i Tres, imit... bueno, Millán y ho feia força bé. Però és que són humoristes, i entonces una imitació con gràcia, ¿no? Bueno, Eh... <laughs> rom pom pom pom. Sí, bé, la... en fi, bueno, eh, el criteri, el criteri de la gràcia del senyor Soler i el meu i el seu és diferent, ja ho no. veu, no? Ja veu que sí, ja veu que sí. Sí, aquest és un programa molt plural. Molt plural, clar. Sí. De moment, no? Sí, que, i de tant en tant fem, fem plorar i tot. Escolti, la setmana que ve què ens, què ens prepararà? Pues no ho sé. Primer se'n recordarà? Sí, hombre. Yo creo que sí, yo creo que vale. sí. Després... Però i, este, i este factor d'incertidumbre que hace que l'audiència se, se agolpe esperando. Això també és veritat, sí, perquè sí, cada, sí. cada vegada que comença el programa el presentem i a lo millor tindrem el senyor Fidalgo, no ho sabem. Eh? I això és un clàssic. Fins i tot el senyor Monegal ens pregunta ha estat avui el senyor Fidalgo? Exacte. Eh? Que ja, ja, ja és un clàssic, vull dir, tothom es preocupa per vostè. És bueno, por eso lo hago. Ah, ja, ja m'imaginava. Jo yo, le digo que és com el Guadiana, que aparece i desaparece. Es que Quin que maco. És com un rei contaminado. Exacte, exacte. Sí. Senyor Fidalgo, hem arribat a la una, hem d'anar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Ahí estaremos. Molt Muy bé, d'acord. Adéu-siau. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. La vaga del sector públic en contra de la retallada salarial dels funcionaris es farà finalment el 8 de juny en una reunió entre representants de comissions obreres, la UGT i els sindicats dels funcionaris. S'ha decidit ajornar la vaga que inicialment estava prevista pel dia 2 del mes de juny. Avui el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dit que ara cal impulsar la reforma laboral després d'haver pres ja mesures per abaixar el dèficit. El president espanyol afegeix que les reformes que es facin ara marcaran l'economia dels pròxims 20 anys. El govern francès, mentrestant, vol reformar el sistema de pensions. A més d'allargar els anys per poder-se jubilar, proposa un nou impost finalista per les rendes més altes. Seria una contribució solidària de particulars i empreses per ajudar a finançar les pensions. L'alcalde de Barcelona, Jordi Areu, deixa en mans del PSC la possibilitat de tornar a ser candidat a l'alcaldia a les eleccions de l'any que ve. Malgrat tot, encara no n'ha parlat amb el primer secretari del PSC, José Montilla, perquè diu que el procés encara li queda lluny. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi William Carnés, serà el nou primer tinent d'alcalde, substituint Carles Martí trànsit aeri al Regne Unit i Holanda torna a estar afectat avui pel núvol de cendra volcànica. Els aeroports de Dublín, Edimburg i Amsterdam estan tancats. Això fa que des dels aeroports catalans s'hagin cancel·lat 19 vols com a conseqüència d'aquest núvol. I a Tailàndia, 5.000 opositors mantenen ocupat el centre de Bangkok en un nou desafiament al govern que ha amenaçat de desallotjar-los a la força. Uns 400 concentrats, la majoria nens i gent gran, han estat refugiats en un temple budista davant la imminència d'un assalt militar. Catalunya Informació. Titulars d'esports. El central del Barça, Gavi Milito, firmarà avui la renovació per una temporada més i una altra d'opcional. El president del club, Joan Laporta, anuncia a Catalunya Ràdio que les línies bàsiques de la planificació esportiva quedaran definides avui. Confirma que Boyen es quedarà i Camp Touré n'han de parlar. Els precandidats a les eleccions a la presidència del Barça han recollit avui les paperetes per aconseguir les firmes que els poden proclamar candidats. Sandro Rossell, amb un ampli marge de diferència, és qui més n'ha retirat per davant de Marc Ingla i Jaume Ferrer. Ara tenen temps fins al 25 de maig per recollir les firmes. I pel que fa al temps, la tarda serà tranquil·la i assolellada amb temperatures lleugerament per sota dels 20 graus a moltes poblacions. Hi haurà alguns núvols d'evolució diurna en punts de muntanya sense més conseqüències. Demà les temperatures seran lleugerament més altes. La tramuntana bufarà de moderada a forta al nord de l'Empordà. Treballa un altre vespre Tampoc avui he vist el sol Cal baixar a fer el recompte Avui ens canvien els llençols Només que entrés el raig de llum de l'express de mitjanit em sentiria un xic més lliure més a prop del meu país. I veig per la reixa l'express de mitjanit. Veig per la reixa l'express de mitjanit. I veig per la reixa l'express de mitjanit. Veig per la reixa qui tingués la sort de fer el seu camí em ve a veure la mare la reconec la tristor a la cara i sota el braç un paquet plorosa m'abraça em diu lo blanc que estic no ploris que les idees no me han descolorit. I ves per la reixa, les tres de mitjanit. Ves per la reixa, les tres de mitjanit. I ves per la reixa, les tres de mitjanit. Veig per la reixa, Sahara pel seu camí. I ja sobrepassem en 5 minuts la una del migdia i eh, és moment de ser correctes i educats i dir bon dia, senyor Monegal. Sí, bon dia, amics. Bon dia, bon eh, dia. Bon dia. Eh, bon jo reclamaré, jo reclamaré eh, una cortineta d'aquestes que feu, eh, de, d'aquestes que teniu ja fetes, eh, de, de, sí, sí, sí. del Dufí, de Gaudí, sí. eh, que digueu, senyor Monegal, l'únic col·laborador que sempre està a la companyia. Sempre, sempre no, no eh? Sempre no, va haver-hi un dia que vostè va faltar. No eh, digui mentides, ja no digui mentides. Ja va quedar clar la setmana passada eh, per què vaig faltar. No és que jo no volgués estar, sinó que simplement no hi havia talls. No, ja, ja. Eh, llavors sí, sí. jo allà no hi feia res, no hi pintava ja, res. Ja, ja. Quan no és culpa del eh? Grum, és culpa del Jordi, si no és culpa del Manolo, que el Manolo sembla el sac dels cops d'aquesta casa, no? Eh, bé, ni us trobo molt apagats. Què us ha passat? No, no, no, no res, res, res. No, no, no. no. Està estupendo vostè, avui. Vostè no està content perquè el Barça és campió de Lliga? Bé, amics, eh? Jo sóc Què? del Torre Baró del Torre Baró. <laughs> Bé, però a part de ser del Torre Baró... <laughs> del, toca... del Torre Colló, <laughs> eh, vostè no, no li agrada el Barça? No és culer? Sí, el meu, és el meu segon equip. El meu primer equip és el Torre Baró. Bé, Està molt bé. jo estic preguntant pel Barça, no pel Torre Baró. Per cert, què, què ha fet el Torre Baró? No me'l sé. Està molt bé. Deuria perdre. Està molt bé. Bueno, jo sé que té un amic que és del Badalona i el Badalona s'ha salvat, ha quedat a la taula mitja, no? També estarà content el seu amic. Sí, el senyor Garigot. Sí, el senyor eh? Garigot, eh? sí. sí. I, Què? Eh, I el, I el Martorell que ha fet? Uh, no ho sé. Va guanyar. No, dic la dos temporada. Dos a va quedar 2 a 2 a l'últim partit. La temporada, doncs, ha fet el, el seu resultat propi. Clar, ah, al mig de la taula. Sí. Al mig de la taula, que és el que ha de fer. Bé, sabríeu dir els punts... Home, si ens, sí, hi posem, eh... si ens hi posem, segurament sí, perquè tenim allà... Els el, de sutura. El, el nostre informador que en seguida ens dirà els punts. També està, està, està gravant, pobre Està gravant, home, bueno, doncs no llavors res, deixem-ho estar. És que, escolti'm, no vostè també demana, no demana unes coses, si em dóna temps potser li busco, no? Uh, Bé, amics, porten, porten aquí des del mes de setembre, Bé, estem ja acabant la temporada. El Martorell, Ei. segons m'informen, no ha guanyat cap partit en tota la temporada. Ah, no ha guanyat cap partit? No. Eh, bueno, però, però Això... per, perquè l'han estafat molt, eh? Sí, els àrbitres... Això vol dir que ha baixat, que baixa de categoria. No, mm, perquè... Sí, diu que sí, sí? estan dient que sí. sí. Bueno, sí. sí. sí. Si, no guanyes, si no guanyes cap partit no s'ha de ser Einstein, eh? Pots, si no guanyes pots, cap empa partit, pots empatar Com a, molt, com, a molt, com a molt pots empatar tots i amb això no et salves. No? Bueno. Eh? No. Bé, bé, bé doncs baixa de eh, categoria. Això... què? Bueno, i, ara, sí? I ara perquè estem parlant de futbol sí, i del Martorell. Si exacte. vostè aquí està per altres coses. Exacte, senyor Garigot. Ai, Ui, senyor que... Garigot, senyor Monegal. <laughs> Se'ns ha tallat. Ué. Eh? és que no paga la factura, aquest Exacte. bon home. Cada vegada ens passa el mateix. Cada I després es posa, es posa... Ara, entrarà, ara entrarà dient que l'hem censurat, sí. que la culpa és del Jordi, no, mm, o que el Manolo, Manolo està tocant els Manolo, cables. Que està el Manolo està tocant els cables sí. i tal. Eh, bé, eh, ha sigut una informació que li hem donat ràpida perquè vegi que aquí els serveis que tenim en aquesta casa funcionen com un rellotge, fil per randa. Mm -hmm. No pot comptar. Ara és capaç de no contestar el telèfon, perquè també és capaç de fer-ho. Eh? Eh? Perquè és, és com molt estrelleta. Sí, el que hauria de fer és pagar les factures. Exacte. I així Bé, no, ara no, no agafa el telèfon, el senyor no Monigal. No tindríem no problemes amb la... les comunicacions. Ah, està aquí. Sí. Ja em sembla que ja el tenim. Senyor Monigal, per què ens penja? Bé, amics, sempre passa el mateix. Sempre hi ha les línies telefòniques en aquesta emissora. Eh? Sí. Jo estava dient, estava dient abans que em talléssiu, eh? estava dient eh, que arriben el Ricardo i el, i el, i el, Requesens, eh, l'àvia, a fer el programa aquí a Martorell, mm -hmm. i l'equip s'ensorra, l'equip del poble s'ensorra. Eh? No sé, no sé si no. s'han contagiat de la desídia, eh, del poc esforç, de, de, de, del, del vaguisme d'aquesta gent. Es, escolti'm una eh? cosa, senyor, senyor un Monegal... Equip, un equip que no guanya ni un partit en tot l'any és insòlid. Però... Jo estic segur que el Martorell és el primer cop a la història que té aquesta desgràcia. Però el Martorell eh? va fer set punts, eh? Es pensa vostè que és poc en tota una lliga? Quants punts? Set. Set en, en, en, en vuit mesos. <laughs> Bueno, aviam, bueno. això és un accident. Gairebé un punt per més. Clar, què més vol? Eh? Sí, amics, eh, es, això. Escolti'm, a veure, aquí ja ens han començat a dir que els dilluns, quan nosaltres venim, plou i que portem la malestrugança. Ara, a sobre, que el Martorell ha baixat per culpa nostra. Mm. Escolti'm, ens estan carregant de moltes responsabilitats, eh? És que... això, això, això és un clàssic, eh? Si veniu vosaltres, eh? És que teníem equips molt d'usos, eh? N'hi havia el Catllà, n'hi havia el Cambrils, n'hi havia l'Horta... Veu? Hosti, és que, clar, vull dir, teníem una competència molt forta. Veu? Sí, estic segur que nosaltres eh, muntem un equip d'amater eh, i fem els set punts aquests, els fem. Eh? Amb aquesta categoria, vol dir? En aquesta categoria. Molt bé, I molt pensi bé. que l'últim partit el vam empatar amb el primer... Jo jo podria ser el Chigrinsky a l'eix de la defensa. Bé, gran, eh, gran exemple. Sí, sí, bon, bon exemple, sí. Gran exemple. El Ricardo podria ser el Ricardo podria ser el Subissarreta. Sí, el Zamora, eh? el Ricardo Zamora podria ser. I tu, sí, Requesens, sí. amb l'edat que tens, podries, podries fer el gol del coix allà davant. El, de, el del Raül. Eh? El del Raül. Això mateix. El que passa el Raül juga amb el Real Madrid, però bé, és igual, deixi-ho estar. És igual. Deixi-ho estar. Bueno, escolti'm, ens farà els talls o és que no té talls aquesta setmana? No, sí, no. Eh, ah, anem, sí? comencem amb els talls, nens ah, meus, eh, ja. comencem, hmm. eh, anem a veure, anem a veure. Normalment diuen que quan comences un programa, fer tele, ràdio, televisió, el que sigui, eh, sempre has d'escalfar la boca, eh, has de fer uns estiraments vocals, has de respirar bé, eh, i fix, eh, amb això t'estalvies coses com el que li van passar en Requesens la setmana passada. Endavant! Doncs falta dir que avui no plou, que fa un sol esplèndid i un dia fins i tot calorós. Exacte. Que, segons els experts meteoròlegs... Avui vostè estima... <laughs> Eh, eh. els homes del temps amics, no, no, no, no, fan, no, no fa aquestes respiracions, aquests estirament, Això, això, això, és, això és motiu de sí. Eh? Es, escolti, els, és... me'ls, hauria d'ensenyar aquests, aquests, aquests exercicis, eh? Jo els faria molt de gust. És com si un esportista, és com si un futbolista sortís a jugar, eh? sense escalfar ni res. Eh? I, I amb una cigarreta a la boca, no? Com a Prochinecki. I això és, i això, eh, això no ho fa ell, això és, ells arriben aquí, segur que venen del bar, de, fotos... del, el, el carajillo matinal, ah, eh? amb el mm. temps just pugen a l'estudi i vinga, els lleuren el micro i es foten a parlar, però clar, eh, si no tenen aquest, aquestes exercicis, això no, no, no va enlloc. Eh? Uh, li, dic, li dic que pel matí no prenem carajillos nosaltres, eh? no. ni per la tarda. A més, arribem en temps suficients Exacte. per trucar tots els col·laboradors Exacte. i contactar amb ells per saber si estaran disponibles a l'hora d'entrar en directe. I, a més, li vaig a dir que avui els hem tingut a tots. A tots, eh? amics, Eh, Fixeu-vos, fixeu-vos, m'han tret ells el, el tema dels col·laboradors. Eh? Jo volia evitar aquest tall, eh? però anem anem, a posar, anem a posar. Eh? Avui diuen que han tingut tots els col·laboradors. Això és notícia, eh? Mig meus, això hauria de ser notícia. Quan, si, quan algú fa la seva feina no hauria de ser notícia. Avui, com que ells tots estan, doncs aquí ho celebren, eh, tiren petards, eh, quan, quan això hauria de ser la constant. Lo, lo raro hauria de ser que fotessin canya quan no, quan no, quan no, no aquí ho fan al revés. Eh, aquí treballen tots i els ho celebren, i és la novetat. Bé, amics, eh, fixeu-vos el que els va passar la setmana passada eh, quan, quan van anunciar. Escoltem. En companyia un programa gens rigorós. No, senyors, senyors, és tan poc rigorós que els col·laboradors ens fugen. Home, tampoc no és això. Vull dir, a veure... Hi ha, hi ha moments que estan ocupats, que ha, tenen feina, que, que no... Hi ha, hi ha gent, estan malalts, fins Hi ha gent tot, que té un circ i com que no li deixen actuar amb feres, mm. els ha d'abandonar a Cunit, abandona allà les gàbies amb els tigres, Home. i diu, ja els vindran a buscar. Molt lleig, això. Eh? Nosaltres és al revés. Nosaltres, de sota, pum, s'obren les gàbies i se'ns escaven els col·laboradors. doncs sí, de tant en tant ens passa, senyor Monegal, ens passa. Eh? Sí, eh, bé, amics, eh, això és ja no és que es falti el Fidago, no és que falti el cap, eh, és que no, no hi havia ni, ningú, excepte jo, està clar. Bueno, va haver un dia que els vam tenir els altres dos i vostè no hi va ser. No hi va estar eh, amics, un altre cop no us a explicar-ho, això. Eh? <laughs> No, no, no, però li, li anirem recordant. I què ens queda davant de tot això? No, s'embarbussen, no hi ha col·laboradors, i quan parlen d'alguna cosa, de què parlen? Ah, de sexe, de què ha de ser, eh, amics meus? Estàvem parlant eh, del, de, de, de, de fornicar amb un cotxe. Eh? diu? Estàvem parlant de, de, de, de, de fer sexe amb un, amb un cotxe, eh? copular com bèsties. Però què eh? està dient, senyor Opa, Monegal? Vostè ha escoltat més del, del conte, eh? I, en, I en aquest cas, eh, en aquest cas eh, ho feien no amb uns 5.000, com deien aquells dels inhumanos, sinó parlaven d'uns 600. Endavant! Que els 600 no reclinava els agents. No, no, no, no. Ah però té més, té més gràcia. Té més mèrit, té més exacte, mèrit, té més mèrit. I a més tenia la palanca de canvis al mig. Al mig. Que era com molt... Perdoni, estàvem parlant de mecànica, eh? Sí, jo no sé on veu el sexe, vostè. Això venia d'abans, eh? De, de, de, això venia d'abans. Estàvem en, en un context sexual. Eh? Fixeu-vos, introdueixen el, també el tema de la palanca del mig, eh? que se't posa no sé on... No, eh? que es posa, no, dic que la eh, palanca eh, estava al mig. La palanca de canvis eh, estava al mig. Eh, ho heu fet vosaltres amb uns 600. I vostè? Home, i per edat sí, què? Eh, he parat amb un biscúter. Eh? <laughs> I tant. Vostè ho ha Heu fornicat amb uns 600 o no vosaltres? Aquesta és una hora que no li puc respondre aquestes preguntes. M'entén? Sí, I jo sóc un cavaller i els cavallers no diuen aquestes coses. I vostè? Sí, I vostè? fixeu-vos, eh, no, no us informen de lo que passa a Martorell, de la gent de Martorell, és, mai, mai saben, eh, tenen sempre dubtes amb si és a les 12 o si és no, en un lloc o en un altre. Ara, això sí, eh, us parlen eh, de, de, fer sexe amb uns 600, això, això sí que ho dominen, ho porten per la mà, no han de consultar aquest guió ni res, eh, ho porten amb una fluidesa i s'expressen eh, amb, una, amb, una, amb, una, amb una celeritat eh, estàvem parlant de mecànica, li estic dient. Estàvem parlant de mecànica. I, I no sé on vist vostè el sexe. I estàvem parlant dels 600 perquè és de la casa SEAT i feia 60 anys que es va fundar la SEAT. Veu? I per això parlàvem del 600. Clar. Un cotxe mític que segurament vostè en deuria tenir algun en el seu moment. Vostè va tenir algun 600? Jo, jo en tinc un de 600, eh? el, ja. tinc, el tinc al, al garatge eh, mm. us dic que l'arrencaré, el posaré, li faré la posta a punt, mm. eh, per venir al sopar de l'emissora, el que bé. pugui passar. Ah, eh, mire, per temps. cert, el, amb el sopar de l'emissora li presentaré el senyor Manolo. Mm -hmm. Li farà Hombre, gràcia eh, conèixer-lo. Eh, això sí, que no, que no em toqui els 600, eh, que és de museu i el jo <laughs> tinc una pressi, me'l pot desmuntar. Eh. No, home, no. Això sí, els 600 no. eh, que no, si no renca, si no, si no renca, si, si té algun fallo, que no, que no, que no m'obri la capota, eh, que no, no foti la mà allà, eh, que si no aquest home... Eh, ja molt, vostè ja tornarà en taxi, no? Bé, no, no és el que torni en taxi o no, és simplement que em destrosaria una, una, una, una, una peça d'orfebreria que tinc jo, eh? Yeah. Com el Manolo fotre les mans a la mecànica dels 600, adéu 600. No, Manol, Però si precisament els 600 deien que tenia tan poques peces que era quasi, quasi impossible que s'espatllés, home. Bé, eh, amics, quasi impossible excepte si, si intervé el Manolo. Els seus 600 les portes que s'obrien, normal o d'aquelles que s'obrien per davant? se'ls s'obrien per davant. Ah, eh? perquè així quan les senyores baixaven vostè ho, ho gaudia tot, no? Hombre, si ho veia tot. Veu? Veu, veu amb el retrovisor, o sigui, ja va sortint. Després diu sí, que som sí. nosaltres qui parlem de sexe, eh? Sí, sí. Eh? m'estan induint cap al mal camí, aquesta gent. Eh? <laughs> L'estem sí. pervertint, sí. no? Ja, ja, veig, ja veig que ho vol deixar aquí, no? Eh? eh? Eh. Escolti'm, abans del sopar de l'emissora, però eh, vostè eh, estarà aquí amb els programes que falten, no? té ni si, si tinc talls sí, si no, no. Oh, clar, que tinc eh? talls. Sí, clar, sí, un... no, doncs fa, fa 15 dies no em vaig tenir pas. Eh? I... Ja, ja. Doncs són doncs mira, a l'últim programa igual només fem un monogràfic seu, amb els talls seus, les coses que ens ha dit. A que seria incapaç de comentar-ho? Com vos dit això? Sí, dic, a l'últim programa, en vez de buscar talls de nostres, fer talls seus només, com a, que vostè comenti els seus propis talls, sí, les, les barbaritats que diu. Eh, aviseu-me en temps que tindré una sorpresa per vosaltres. No, doncs ja... en, en quant de temps l'hem d'avisar? Perquè això ja està a prop, eh? En una, en una setmana abans, eh? Una mm. setmana abans ah. ja tinc prou. Va, va, va, val, val, val. Val, doncs ja l'avisarem perquè ens faci aquesta sorpresa. Eh, quan vingui amb aquest sopar de l'emissora, vingui vostè amb els seus 600 tranquil·lament, que si té algun problema el senyor Manolo, si li ha d'inflar la roda, l'inflarà, si li ha de tocar el càrter, li tocarà el càrter. I tant. Hòstia, quan toqui el càrter, eh, pobre 600 que no em toqui el càrtel ni la bugia ni, ni sota l'estàrter, eh, si no això, això, això, això serà caòtic. Eh? Mm, Bé, eh, també li presentarem a, a la Irene. Eh? Ah, ah. Bé, eh? eh? La Irene és... Què? Eh? Què? Cuidau el que diu. Sí. Què? Sí, no, simplement he dit que... Eh? Què? Això ja m'agrada més. Aquesta sí que podrà tocar el 600, si vol. Eh? com a mínim no l'espatllarà com el Manolo. <laughs> Mira que arriba a ser pilota, mira sí, que arriba sí, a ser sí, pilota, déu nhi En fi, doncs deixem-ho aquí, senyor Monegal, deixem-ho aquí. La setmana vinent una mica més d'això, vagi vostè preparant aquests 600 per aquest sopar, d'acord? Sí, així ho farem, eh? Mm, així m'agrada. Vaig a donar-li el pienso al papito. Eh? Molt bé. Així m'agrada, així m'agrada. Doncs pienso al papito i pipes li ha de donar també el papito. I força eh? Torre Baró. Exacte. Apa, ah, sí, el Torre Baró per sempre. Eh? <laughs> Sí, sí, sí, uf, <laughs> mare de Déu. Hi haurà el dia que jugui el Martorell contra el Torre Baró. Bo. Sortiran xispes d'allà. I tant. Guspires. Sí. Mm? Eh? Molt bé, senyor Molt Manuel. Ens veiem la setmana que... Bueno, ens parlem la setmana que ve, d'acord? Això mateix. Adéu-siau. Fins, fins la setmana que ve. Ah, adéu-siau, adéu-siau. Adéu-siau, adéu, adéu, adéu. adéu. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, ara els hi vaig a parlar d'una noia xinesa que es diu Zhang Rong. Zhang Rong. La Zhang. La Zhang Rong és una model xinesa mm -hmm. que un bon dia se'n va anar a veure al metge i va dir, bon dia, bueno, en xinès, eh? Sí. Jong, jong, jong, jong, jong. I el, I el metge li va dir jong, jong, jong, jong. Que vol Va, dir, ara què, tradueixi què et perquè si no, no... Què, què et passa? I diu, xing, xong, xong, xong. xang. I diu, ah, que tens una cosa als ulls. Diu, xing, xing, xong, xong. Diu, molt bé, molt bé, m'ho ensenyes. I xing, xong, i pum, i li cau una pedra. De l'ull. De l'ull. I una altra pedra. Diu, però nena, que tu, tu, tu tens pedres als ulls, tu tens càlculs als ulls. Caramba. I sap que hi ha gent que els té el ronyó. Sí, sí. Mm? Però aquesta que... nena els ulls. Caram. i tal. I llavors la eh, van estar mirant i és que resulta que la nena, com que és model, es pintava molt. Ja. Yeah però de tal manera que no es treia el maquillatge el dia anterior, sinó que anava pintant, anava ah, fent capes, una sobre l'altra, sí. Que anava fent capa. Diu, ah, és que m'agrada sempre estar maca. Clar, dius, de nit, de dia, sempre. Sí, diu, però, clar, però... Si, si no neteges i canvies... Clar. Mm, diu, no és culpa dels, dels, dels, dels, dels, dels cosmètics. No. És culpa teva, que ets una marrana. M'entens? Que t'has de netejar. Exacte, s'ha de netejar. I, I, I, aquesta noia no es dutxava mai o així? Perquè, clar, vull dir, quan tu et dutxes, si vas pintada, se't corre tota la pintura, no? Bona pregunta, eh? bona pregunta. No ho sé si es dutxava. Clar. No vaig intimar amb ella, perquè tenia problemes Però... d'idioma, malgrat que ja sap que jo tradueixo molt bé el xinès. Sí. Faig xinès, català, català, xinès. Exacte. Eh, xin, xamà, ja, ja, Haurem de trucar a la sang. Ah, ja, ja, ja, pues ja està. Pues ha quedat, ha quedat això bé. I ara que diu de dutxar-se, eh, hi ha gent que al banyar-se -hmm. sobretot a Nova Zelanda, li comporta problemes. Per dic perquè si vostè té intenció d'anar-se'n de vacances Zelanda. a Nova Zelanda... Ja m'agradaria, eh? ja. Eh, vagi en compte, per perquè què? allà hi ha unes platges que es practica el nudisme. Dius, fins aquí no bueno, passa res. Exacte. No. Però hi havia un noi mm, de 22 anys mm -hmm. que estava practicant el nudisme, de sobte es desperta, diu, diu, ves que tinc com febre, eh? I ves que ara, ara m'està agafant, està com febre i unes suors estranyes i tal. Caram. Es mira i tenia, la, diríem, les parts dels genitals sí. com si fos un, com un globus. Inflades? Molt, molt, Això molt, es diu molt. hidrocele. No, això es diu que t'ha picat una catipo, que és una aranya verenosa, ah, ah, verenosa, i eh, que el seu verí pot ser fatal. El noi va anar a correcuita i va dir, sobretot no m'emputin no m'ho amputin. Mm, si no em tallin. Diu, no. Diu, li posarem uns antibiòtics, uns antisverins. Diu, i en 16 dies això és solucionat. I de moment està a l'hospital aquest noi. Tal. Per tant, si vostès van a les platges aquestes de Nova Zelanda, vigilin, vigilin, perquè hi ha aquesta aranya la, sí, la, la, la, la noia aquesta que es diu la, Home, la Catipo. Noia, noia, la, noia, la, catipo, noia, la Catipo. Si veuen que ve una aranya... Que té molta mala gaita. Exacte, pica. Mm. mm les aranyes I, i, ja tenen, i, I aquest bon home no va notar la picada? Eh, perquè no sé, quan, quan et piquen és... Com una clavada d'agulla, no? I eh, no ho sé, igual li va passar que es pensava que havia lligat i... Deixi-ho, deixi-ho havia... estar, bé. Total, que no l'han hagut d'amputar, cosa que ja és bastant... Home, sí, una amputació sí, aquí fa mal. meu. Aquí fa mal. Sí, no, i a més pues, me, té més repercussions, ah, no? Perquè llavors ja no pots procrear ni coses d'aquestes. Exacte, exacte. Bé, ehm, eh, després els hi acabaré parlant de que vostè sap a l'Ifon, eh? mm. doncs resulta que l'Ifon el fan a, a Pequant, a Pequín. Tu t'anaràs a parlar de xinos, a Pequín, a, a, Pequín. a Pequín. Allà el fan i tal. I el fan amb una empresa que té 700.000 empleats. Be Beijing es diu, no? No, no sé si es diu Beijing de Beijing. Ai, amb... Beijing, amb Beijing, no sé. Bueno, eh, l'empresa es diu Foxconn. Uh mhm. -huh. mm? I està a Pequín. I tots els fan allà? Es veu que sí, no sé, els fan allà. Però llavors s'han trobat que diu que no, sap per, no saben per què, hi ha operaris que s'hi posen malalts, altres que no sé quantos, Caram. altres que els agafa una boja suïciden. Ostres. Saps com el Telecom? Sí, sí. Doncs estan igual. Que diu que, a veure, que no passa res, perquè en 700.000 empleats eh, res, ha sigut, ha sigut misèria i companyia. Vull ja, dir, ja, però... eh, sis es van llançar per la finestra mm -hmm. de casa seva es van matar. Diu, I dos ho van intentar, però com que vivien un entresol, mm, eh, no, es van, van trencar haver, ni el braç. <laughs> Van haver de tirar-se diverses vegades. Sí, no es van trencar ni el braç, no? Ja. I llavors diu això entre 700.000 habitants, diu, això no és res, això no és res. Home. Eh? Però per trencar la mala estrogança mm -hmm. i poder continuar treballant, han contractat a uns monjos budistes perquè entrin allà i treguin els mals esprits. Ah, està bé, mm? això. Sí. La Krishna, la o sigui, Krishna... <laughs> Vol dir que n'hi ha mal, mals esprits. Això Tant, pensen ells. Això és el que creuen. Ara, vostès agafin una consola d'aquestes, per jugar hi haurà... Eh? Mm. Perquè allà més fabriquen la PlayStation, la Wii i la Xbox. Caram, fabriquen de tot. Exacte, home, ah, són, són xinos. xinos. Són xinos. És, és el que tenen. Això ja ho tenen els xinos. Sí. Bé, senyores i senyors, ja saben vostès per, que per aquí sota està sonant una música. Bueno, l'escolten, més que saber. Eh? Sí. Eh, és una cançó d'aquestes irlandeses que l'he posat perquè m'agrada. Ah, mira, oh, eh? amb la intenció de que vostès vegin que no plourà ni res de tot això. Mm -hmm ja saben que quan arribem a aquesta hora i sona una cançó de sota, vol dir que és moment de posar punt i final I a l'encompanyia d'avui. El Lord of the Dance? Sí. sí? Són aquells que, mm, sí. que, que fan el ball no, aquell? No, són uns ah. senyors ah. irlandesos i punt. Ah, no, no són aquells que fan no, aquell no ball aquells tan coordinat i tal? No, són aquells que ballen. Ah, Haig de posar punt i final, si em deixa. Vale, sí, home, sí, eh? si encara tenim... Bé, no, no, jo ho dic perquè ja ve l'assumpte la, i eh, hem de començar d'això perquè ja sap que hem de fer el canvi ràpid Canviem, i a més tinc una necessitat fisiològica per fer. Senyores i senyors, eh, ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, el proper dilluns. No, <laughs> no, sí, però has de treballar, has de treballar, eh? Has de treballar. <laughs> ens trobem Això a retrobar dient, el, proper, companya, eh? el proper dilluns a partir dels 12 del migdia aquí a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell. Com sempre els dic, gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Dansa, wherever you may